inspiration siya papunta kay Martin Luther. Okay. So, hindi yung muna siguro ma-appreciate ano bang kinalaman ni Martin Luther na yan. Okay. Next slide. O, ah, siya. So, bago natin ma-appreciate, titingnan muna natin ano ba ang background nung time niya. Remember, si John Huss ay siya yung pari na dineclare na heretic kaya siya sinunog. Wala pa ah, hanggang pataas. Yun. Yun yung nakaraang linggo natin. Ngayon, years after ng pagkasunog ni John Haas, ipinanganak ngayon si Martin Luther. At sabi ni John Haas, nung siya ay nasa kulungan bago siya sunugin, may darating na mas higit pa sa akin 100 years from now. So, sa prophecy ni John Haas, dumating si Martin Luther. At yun yung John Wycliffe at ah, si John has medyo mga silent type na mga uh, ano tao, kapaligtaran itong si Martin Luther. Doon na problema ng maigi ang Roman Catholic Church. Remember, yung Roman Catholic Church na yon ay yun yung nagmula sa kay Jesus Christ, yung mga apostles, then hanggang umabot sa kanila, ngayon nagkaroon ng maling katuruan ang Catholic Church, nilagay nila sa Rome, kaya iyon ay naging Roman Catholic Church. At doon mismo sa loob ng Roman Catholic Church, nagkakaroon din ng problema. Okay. So number one, so wala kay eh John Wycliffe, John Huss, sa panahon ni Martin Luther, tuloy pa rin. Anong tuloy pa rin? Parang kakanta tayo nito. Tuloy pa rin ang maling katuruan ng RCC. At yun yung kakaibang power ng Pope. At yun pa rin ay sa, hanggang sa panahon ngayon, kaya ito yung ganong teaching, yun ay yung pagiging kapag ano ang sabihin ng Pope, yun ay totoo equal niya or mas mataas pa siya sa Bible. At yun ang inuuso ni John Wycliffe, ni John Haas, at ni John uh, Martin Luther. Next po, number two, ito yung time 1907, itinatayo, simulang itayo ang St. Peter's Basilica na kung saan kailangan ng matinding pera. At ang RCC ay mayroon silang paraan para makakuha ng pera. At yun ang tinuligsa ni Martin Luther. Ang tawag doon ay yung katuroang tungkol sa indulgences. Ano yun? Kung makikita at mababasa niyo sa panahon ni Martin Luther, though naging matindi ang kanilang pagbebenta kasi nga gagawin nila yung St. Peter's Basilica. So, ano nito, pag sinabing indulgences, kailangan bumili ng tao para maligtas. Halimbawa, Itong picture na to, itong kilalang number one na kalaban ni Martin Luther, siya si, uh, nakalimutan, basta ang apelyedo niya ay Tetzel, na kung saan siya ang inutusan ng Pope na magbenta at nung indulgences na yon. Actually, ang dun sa movie na napanood natin, di ba be, parang papel lang siya ng certificate na kapag bibili ka nito, yung kaanak mo na namatay na ay maliligtas at mapupunta sa langit. At ikaw na taong nandito, kahit gumagawa ka ng kasalanan, kapag bumili ka nito, ligtas ka at mapupunta ka sa langit. So, ibig sabihin mo, ikaw na tao, nakurat ng panahon na yun, syempre bibili ka. Kasi ano yun mo yun eh, katunayan mo or hawak mo na mapupunta ka sa langit. Pero, ang sabi ni Martin Luther, hindi yun. Kaya itinakagalit yun ni Martin Luther. Pero kasi may dahilan ang RCC nun kung bakit sila naggaganoon. Okay, next. So, isa-isahin natin ang details. Si Martin Luther ay tipong tao, hirapan actually akong gumawa ng outline ng buhay niya. Bakit? Napaka, paano ko sabihin, napaka-busy niyang tao, napakadami niyang ginawa, at gusto ko lang mag share sa inyo ng simple na pagkakilala sa Kanya na nakukuha kung ano yung pinaka-idea ng buhay niya. So, tinatry ko, kung si John Hans ay ipinanganak na mahirap, kabaliktaran si Martin Luther. Siya ay ipinanganak ng mula sa mayamang pamilya. So, ang tatay niya, isipin niyo ngayon, counselor ng lugar, counselor ng Dasmariñas, automatic mayaman yun. How much more noon? So, ang tatay niya ay counselor ng kanilang lugar at ang nanay niya ay nasa trade industry. So, businessman, businesswoman. So, ibig sabihin, may pera talaga sila. Next, siya ay panganay na anak ng kanyang tatay. Ang kanyang tatay ay si Hans Luther at nag-dream. Ginawa ng lahat ng kanyang tatay maging lawyer lang si Martin Luther. So, ito tulad ng tipikal na magulang na may pangarap sa anak, kahit ayaw ng anak na maging teacher ka. Kasi ako hindi ko natuloy ang pagiging teacher. Or na maging doktor ka. Kasi pangarap ko maging doktor pero hindi ko naabot. Mga ganoong tipikal na magulang. So, dahil gusto ng tatay ni Martin Luther na maging lawyer siya, in-enroll siya ngayon sa iba't ibang schools na magaganda talaga para matrain siyang pagiging lawyer nung bata siya, lumalaki, tatlong school ang dinaanan. Iba pa itong University of Erfurt na kung saan nag doon niya naging yung master's degree. Maliban doon, despite ng napakarami niyang pinag-aralan, napagtanto niya na hindi niya gusto. Ginastusan siya ng tatay niya, binigyan ng ano, kasi more noon, dormitory, may teacher ka, may tutor ka, pero napagtanto niya na hindi niya pala gusto ang pagiging lawyer. Ang gusto niya ay ang theology and philosophy. Ang theology ay may kinalaman yan sa pag-aaral tungkol sa Diyos. So, ang gusto niya pala ay magiging pari, hindi niya gusto maging lawyer. So, next slide. So, later on, napagtanto din ni Martin Luther na, ay, ang philosophy naman pala, hindi ano eh, patayin siya kasi nga hindi naman ito tinuturuan ang tao para mapunta sa Diyos. Minsan nagre-reason out pa para minsan naging dahilan pa para lumayo. So, for Luther, reason could be used to question man and institution. Pero isa sa kanyang paniniwala at naging ano ito, foundation ng kanyang pananaw at maraming bagay na ginawa in the future, pagka future niya, ay para sa kanya, i-question ang Diyos. So yun ang ano ni Martin Luther. Kung kaya natutunan niya na importante ang Bible. Wala ni sino mang pwedeng mag-question sa Diyos at sa Bible. Ang turning point ng buhay niya ay nangyari noong July 2, 1505. Ito naman, ah, ito, minsan gawain natin to. Ewan ko kung nagagawa niyo. Siya ay Umuwi na siya galing school, papunta sa bahay nila ata ito. Tapos, mayroong kidlat na nangyari at tumama sa puno habang siya ay nag, nasa kabayo. Kasi yun naman ang means of transportation noon. Ang sabi niya, yung tipong, Lord, help me. Yung biglang ganun, pero santo ang, hina, ang tinanong niya or sinambit niya. At kapag mabuhay ako, magmumonghe ako, magiging monk ako. Eh, buhay siya. Hindi talaga siya tinamaan ng kidlat. At siya yung tipong tao na kung anong promise niya, tutuparin niya. So, yun ang naging dahilan. So, siya ay naging, kaya hindi niya ma-break-break yung ganong promise kasi feeling niya binuhay siya. Kasi kung tutusin, pwede siyang tamaan ng kidlat. So, mula doon, next Frank, after 15 days, pumasok siya sa monastery. So, doon, Galit na galit ang tatay niya kasi sabi ng tatay, pinaaral kita ng mga gandang paaralan. Only na magpapari ka pala, magmumonghe ka pa. Monghe kasi nga parang ma ay preparation ng pagiging pare kasi mag-aaral ka pa. So, yun ang sabi ng tatay, pinastusan kita anak, tapos ganun lang palang gagawin mo. So, sa galit ng tatay, syempre galit siya sa anak niya, pero anak pa rin naman, nagkaroon ng farewell party sila pinatid siya sa mismong pintuan ng monasteryo doon ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, that parang tatlong araw pa lang after yung, nung pangyayari na yun, ibenenta niya lahat ng mga libro niya na may kinalaman sa pag, pag-aaral naman. Next, Frank. So, dahil siya ay isang pumasok na sa monasteryo, tatlong ano, kasi pag monasteryo nga, ang ano niyo doon, more on mystery, uh, monastic ang ano nila. So, ang time niya, may marami siyang time para mag-fasting, para mahabang time sa prayer, at pilgrimage at confession. Yun lang ang gagawin niya sa loob ng isang, isang araw. At araw-araw mong gagawin yun. Ang naging problema ni Martin Luther, dahil siya ay mapag-isip na tao nga, Parang tinitingnan niya ang sarili na sobrang makasalanan at hinanap niya kung paano siya maliligtas kasi more on nga siya sa pagmamahal ng Diyos. So, ang naging ending, nagkaroon siya ng deep spiritual despair. At yung head niya, superior niya doon sa monasteryo, ang nakikita lang, kailangan niya ng distraction. So, ang ginawa ng kanyang superior na yon, hindi ko na kinuha ang pangalan, sinabihan siya na kailangan mong maiba, hindi lang purong dito lang. So, ang nangyari, inordinahan siya bilang pagiging pare noong year 1507. Then, kasunod na taon, pinaturo siya ng theology. So, may isa-isang university. And, nag-gain din siya. Habang nagtuturo, siya din po ay nag, nag nag-aaral ng biblical studies and synthesis. Sinte. Ayan, ano ba yan? yun nga. Parang more on ngayon, pag sinabi natin, ano, biblical studies, may kinalaman, syempre, biblical, may kinalaman sa Diyos. Pang sentences, yun ay, tingin ko ay pagiging writer, yun, pagsusulat. Ngayon, at ilan lang, ilang taong lumipas, naging vicar siya, or yung parang bishop ba tawag nun, na may mga under siyang simbahan o monasteryo. So, ganun siya kagaling, kung tutuusin. Next, Frank. Medyo mahaba yan. Ayan. Noong mga panahon na yon na siya ay nasa nagtuturo at the same time naging pare at naging vicar, siya ay ang kanyang mga binabasang part ng libro at tinatranslate sa Bible ay ito, Psalms, Hebrews, Romans, and Galatians. At doon napunta na, na isa sa mga big naging dahilan kung bakit uh, nagkaroon ng protestante Ayan na. Humiwalay na tayo sa Roman Catholic. At ang pinakadahilan niyan ay siya. Siya ang naging daan kung bakit tuluyang humiwalay at nagkaroon ng protestante at iba ng mga baptist na ngayon, mga methodist, lutherans at iba pang sa ngayon, iba pang religion. Pero nasa umbrella pa rin tayo ng Protestant, mga born-again Christian. So tayo yung side na yon na sumunod sa yata ni Martin Luther. Okay. So, doon niya na nakikita, nababasa sa Bible yung tinatawag na justification as work of God. So, ano yung justification? Mamaya ito pag-uusapan. Next, Frank. So, ito po yung importanteng katuruan na nakikita sa Bible. So, bakit Ayon kay Martin Luther, ang justification of sin ay gawain ng Diyos, hindi ng tao at hindi ng simbahan. Pero sabi ng RCC, ayun yung lalaking nagbebenta nga, sabi niya, ang justification of sin ay magagawa yan kapag bumili ka ng certificate na to. Ano yung justification of sin? Yun to, di ba sabi ang kaligtasan, ang kapatawaran, ay hindi dahil sa ating kagagawan. Hindi dahil mabuti kang anak, hindi dahil ikaw ay mabait, hindi dahil sa ikaw ay maganda at guwapo. hindi yun. Ang kaligtasan, ang masasabi natin, mapupunta ka sa langit ay hindi dahil sa gawa mo, kundi gawa ng Diyos. Ayan. So, dahil dahil tinuro ito ng RCC na kailangan mong bumili para maligtas, ito ngayon ay question ni Martin Luther. Kasi more on ang pagkukwestiyon na ay sulat. At ito na, later on, yung sulat niya na yon na nagpo-question ng pag pagbebenta ng indulgences ay tinawag na 95 Theses. At yun po ang naging unang hakbang kung bakit tayo talaga ay humiwalay sa Roman Catholic Church. Ayan, next parang. Ah. So, yung 95 thesis na yon um, hinammer, awen, ipinost doon sa pintuan ng simbahan at nakikita ng maraming tao. Then sa panahon ni Martin Luther, na ano din, tawag nito, na-invento na ang printing press. So lahat ng kanyang itong sinulat na 95 thesis na yan, trinanslate at na-print at nabasa ng common na mga tao. So, ibig sabihin, kapag nabasa ng common na tao ayon sa kanilang language, marami na ngayong nakakaalam kung ano ang totoo. At dahil si Martin Luther ay based yan sa sinasabi ng Bible, ngayon marami ng taong nagpo-question ngayon sa Roman Catholic Church. So, ang mga sumusunod or yung mga followers ni Martin Luther ay tinawag na Lutherans. At meron ng mga simbahan na tinatawag na Lutherans ngayon. Ayan. So sila yung mga, at sila naniniwala na ang pare ay pwedeng mag-asawa. Kasi si Martin Luther, nung later part ng kanyang buhay ay nag-asawa siya. So dito, sinabi na itong 95 thesis na to ay may maling katuruan. Ay, kasi binasa ng Pope. So ngayon, inas nila si Martin Luther na elikant ulit. Tulad ng mga ginawa nila kay Wycliffe at kay Haas. Pero hindi niya recant. So dahil doon, uh, ah, pinapa-arrest ko si Martin Luther. Kaya lang si Martin Luther, dahil mayaman nga siya, at yung pamilya niya, marami siyang, maliban na marami siyang supporters na mga common people, marami din, may kaibigan siyang prince. At yung prince na yun ay importante sa Catholic Church. Ang ginawa, dahil siya ay huhulihin na, kinidnap siya ng prince, ng tauhan ng prince at itinago sa isang kastilyo. Doon monasteryo na yon, nakilala, monastery na yon, nakilala ni Martin Luther ang kanyang asawa. At sila yung kaunahan atang pare at madre na samahan mag-asawa. Yung wife niya kasi ay dating madre. So, yon mga love story ng pare at madre. So, <laughs> siguro sila ang una. Kasi sila, nagpakasal sila talaga at nagkaroon sila ng anim na anak So, sa time na yon na nagtatago si Martin Luther, nakagawa siya ng mga translation sa Bible at marami pa siyang ibang ginawa. At sinabi niya, na, doon sa letter niya sa asawa niya, uh, pinagmamalaki niya ang asawa niya. Kasi kung wala daw talaga ang asawa niya, parang wala siyang makakatuwang sa tahanan. So, ayan, dahil doon, Nung kinidnap si Martin Luther, marami siyang nagawa. Itinago siya. At sabi ko, ito talaga ang friends. Minsan kailangan mo talaga ang mga kaibigan na minsan ay tutulong sa'yo para mabuhay ka. At yun ang nangyari sa kanya. Yung prince na yon ay isa din yon sa, nandoon din nung siya ay uh, sinasabihin na i mo yan. Alam nun ang mangyayari. So, pagpauwi na nung si Martin Luther mula doon, kinidnap niya tuloy at itinago ng mga ilang taon. Next, Frank for 16 years, so ang daming nangyari na sa buhay ni Martin Luther, nag-jump ako agad dyan. Kasi ayoko nang damihan pa, kasi nga, pa, ano bang mukha nito? So, for 16 years, bago siya namatay, si Luther ay nagsuffer ng iba't ibang sakit. Unang sakit niya ay infection sa tainga. At kapag meron kang problema sa tainga, ang unang uh, manifestation niyan at ang um, uh, kaapektuhan ay balance. So, hindi siya ma ma masyadong ano, makakapaglakad, makakapaglakad man, pero hindi nahihirapan kasi balance ang ano, pagbabalance. Next, nagkaroon din siya ng cataract sa mata. Nagkaroon din ng kidney and bladder stones. Ewan ko lang, kasi namatay siya 62. 62 ba 74? Basta, ano, matanda na rin siya. Lagpas na siya ng 62. Lagpas na siya ng senior citizen, pero ganun ang kanyang mga sakit. Sa dami ng kanyang sakit, hindi siya doon namatay. Namatay siya sa stroke. Okay. Kasi ang sakit niya, yung bandang huli na, mayroon siyang, ano, sakit, yung, ano ba yan? Tapos, basta namatay siya sa stroke. So, ang ano doon, akala ko namatay siya bilang doon sa upuan, hindi naman, sa higaan. So, yun nandoon. At nakakalungkot kasi nga, parang at the age of 62, bata-bata pa yun sa panahon natin, pero napakadami niyang sakit. Okay, so sa ganoon namatay si Martin Luther. para meron akong ano na, minsan kung anong iniinda natin sakit, sa, doon, hindi ka doon makamatay sa ibang <laughs> sakit. So, tingnan na lang po natin kung totoo yun sa ibang mga bagay or ibang tao. Next, Frank. So, ano ngayon ang maging lesson ng, sa buhay ni Martin Luther? Nag, ako ng tatlo. Number one, ayan, do what you love and love what you do, love what you do, and God will prosper you. Okay, so paano natin nakikita yan sa buhay ni Martin Luther? So, ang love niya talaga, kahit gusto ng tatay niya maging lawyer, pero ang gusto niya pala ay pagiging ano, mag, mag ano, pagiging pari. At doon siya pinosper ng Panginoon. Ang inilagay ko dyan, ito, para sa inyo, mga kabataan, choosing a career based on your interest and not because of anyone. Hindi porket maganda ang uniform ng school na to, ay doon ako. Hindi porket air condition doon, ay doon na ako. Hindi dapat tinitingnan natin kung anong knowledge ang magiging natin sa lugar na yon. And dito ah, sa buhay ni Martin Luther, ang nilagay kong term ay legacy. Isipin niyo na lang kaya, kung nag-lawyer si Martin Luther, Maalala pa kaya natin siya hanggang ngayon? Meron kayang tao na naging simula ng pag ng mga ng protestante at tayo ay produkto doon ay legacy. So, piliin natin kung ano yung bagay na gusto nyo talaga. Doon kayo, kasi kapag gusto nyo ang ginagawa nyo, mapapagod kayo physically, emotionally, psychologically, pero hindi kayo susuko. Yun yon ang lesson na makikita natin. Next, Frank. Ayan. Sa side naman ng mga Kristiyano, hindi po tayo abnormal. O, paano <laughs> abnormal? Okay, despair, fatigue, problems, disease is possible even though you serve the Lord. Kasi normal tayong tao. Christians are ordinary people with extraordinary God. So, yun yung ano natin. Eh. Huwag kayong magalala kung bakit kayo ay inuulan ng problema. Bakit kayo ganito? Pagod ako. Hindi ako pinansin. Yung mga ganun, normal yun. Ha? normal yun. Kasi ordinaryong tao. Sadyang may extraordinary God lang tayo. Okay. Hindi po tayo abnormal. Kasi feeling ko, bakit ko sinabing abnormal? Kasi sino bang hindi nakakaramdam ng problema? Sabi ko nga, baliw lang ata eh. Parang feeling ko, ang baliw kasi parang wala silang problema. So, hindi naman tayo baliw. Hindi tayo may problema sa pag-iisip. <laughs> Kaya, yan, hindi maiiwasan ang problema. Misunderstanding, hindi maiiwasan yan. Okay, Christians are not exempted to feel lonely at makag go through ups and downs in life. Normal yon. Kasi nga, tao tayo. Normal na, ordinaryong tao. Okay. So, walang ano, kapag tayo may problema, Go na lang. Ayan ha, kasi normal yan sa buhay. Next, ito ang last. So, ito yung pinaka dapat nating kung makikita natin si Martin Luther, ito yon. Yung kaligtasan, kapatawaran ng ating kasalanan, at pagbibigay katarungan, yun kasi ang ano, hindi ako nakatanong kay kuya nyo kung ano ang translation ng justification. Pag sinabi natin justification of sin, di ba pinatawad tayo? Yung paglilinis ng sarili natin mula doon sa ating kasalanan, kahit nakakagawa pa tayo ng kasalanan, ay galing yun sa Diyos. So, sabi nyo, Ma'am, ah, ate, lagi naman akong nagkakamali. Masama nga minsan ugali ko. Normal yun. Kasi, tao tayo at at the same time, hindi naman nakabatay doon kung pamog bakit kayo mapupunta sa langit? Sabi nga ng kanta nila kanina na tawa tayo ng tawa, Jesus is the only way, one way. Si Jesus lang ang daan. Siya lang ang dahilan, uh, siya lang ang daan natin para tayo maligtas, magkaroon ng kapatawaran, kahit gaano pa kayo pasama, mapapatawad kayo ng Panginoon. At siya din ang naglilinis sa atin. Hindi dahil sa ating mabuting pag-uugali, paggawa ng mabuting pagsisimba, kundi sa relasyon. Ang tanong, mapapatawad ka lang kasi ng iyong kasalanan kung may relasyon ka. Ang sabihin, kanina kung may relasyon te? Eh. Hindi sa boyfriend mo, <laughs> hindi rin sa crush mo, kundi kay Jesus Christ. May relasyon ka na ba sa Kanya? Doon pa rin ang tanong. Doon pa rin tayo babalik. Kasi siya lang ang sagot. Kapag ngayon ay kunyari, pag ikaw ay mahamatay ngayon, nakakaasa ka, uh, sigurado ka bang mapupunta ka sa langit at makikita mo si Jesus Christ? Or baka naman nagpa-practice ka lang talaga dito, yung eh, nakikita ko sa mga memes sa Facebook, magpa-practice daw tayo sa impyerno. Ganon ang mangyayari. Magpa-practice tayo ng buhay natin sa impyerno kung wala kang Kristo. So, ang tanong dito, may Jesus Christ na ba sa puso mo? May relasyon na ba kayo? Hindi lang relasyon sa boyfriend, hindi lang relasyon sa crush, kundi relasyon ni kay Jesus Christ. Yun ang pinaka-importanting relasyon na dapat nating magkaroon. Dahil kapag meron tayong relasyon kay Jesus Christ, automatic legit ang langit. Mapupunta ka sa langit. Papatawarin ka pa ng iyong mga kasalanan kahit napaka tulad ko, minsan masama lang talagang ugali. So mga ganoon, hindi mo nga sabing, naku patay, mapupunta ko sa impyerno nito dahil ang sama-sama ko. Hindi. Sa so, kaya kong sabihin, ay naku, hindi ako mapupunta sa impyerno dahil ako ay may Kristo. So yun ang pinaka-importanting relasyon na meron at dapat ma-establish o magkaroon tayo. Kasi susunod na to ang lahat. Okay, maraming blessings sa pagiging kristyano na tapusan natin yon. Then last slide, prank, ito po ang gusto kong iwanan sa inyo sa pagdating sa pamumuhay. Maliban sana pumili kayo ng career na ayon kasi ibibless kayo doon ni Lord. Pangalawa ay um, uh, yung justification by faith. Or pangalawa, normal ang pagkakaroon ng problema. Ito, sulat ito ni Martin Luther, sabi niya doon sa asawa niya, pray and let God worry. So, sana sa mga gagawin natin sa linggong darating, pray and let God work. Then, sabi din ni Martin Luther, God does not need your good works. Oo naman. Kasi hindi naman ano yung kailangan yun para maligtas ka. Hindi yung kabutihan. Pero, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, kailangan ng good works mo. Or anong ibig sabihin nun? Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Ayan. So, sa anumang gagawin natin, ipanalangin mo at hayaan mo ang Diyos sa mag-warning nun. Kasi kapag may relasyon ka sa Diyos, eh, lahat ng bagay na inaas mo ay may sagot. And, ayun, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Lalong-lalo na, o ito, sabi ng Bible, gumawa ka ng mabuti, lalong-lalo na sa kapatid mo sa Panginoon. Ayan. Pinaka-first yun, gumawa ka kabutihan, lahat naman tayo natin gawin. Pero all the more na gumawa ka ng kabutihan sa kapatid mo sa Panginoon. Sino yung mga yon? Yung nakakasama mo dito sa simbahan. Sila ang nangangailangan, gawa natin ng mabuti and to follow yung mga taong kapitbahay natin. Okay, so nawa ay uh, meron tayong natutunan sa buhay ni Martin Luther. Nahirapan talaga kung mag-summarize ng kanyang buhay dahil napakadami niyang ganap at ano, naging pero dahil sa Kanya, ito tayo. Tayo, dahil sa legacy niya, tayo ang bunga noon. So, let's pray muna ng saglit. Lord, thank you sa umagang ito. Thank you, Lord, sa message. Nawa po ay tumingo po ito sa puso ng ang, namin, Panginoon. Nawa po ay maalala po namin ito sa mga darating na araw, Panginoon, ang pagkakaabalahan na naman namin, O Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Alright, thank you, Tim Marvin. So, for the end of our service, para lang maalala ninyo kung ano yung impact ni Martin Luther sa ating Christians, kilala niyo si Jose Rizal.